baungi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala abiatzeko ordua du orain eta gaur eh, lehen lehenik baionara begira jarriko gara. Eh? Gaur hasi eta martxoaren amaika bitarte baionan iraganen baita jankont jesur dedok festivalaren amairugarren edizioa. Suin garazten gaituen eh, zinema hori erakutsiko digute aurtengo edizioan eta anaiz agirre gara ikerran digunaz, amairu garen edizio horrentzat, autatu dugun izena da Fer Swing Espri edo harimak uh, eh, Swing Garazi. Beraz, eh, proposatuko ditugun filmek eh, gomitatzen gaituzte pixkat amestea eta, eta ala, Arimak arintzea pixka bat. Ala bada, gaur jankontro zirredok festivalaren inguruko setasunak bilduko ditugu eta bestalde ere Bilbo aldera begira jarriko gara. Loraldia festivala atzo abiatu baitzen eta ondoko astetan ere hainbat itzor proposatzen baitigute gaur Imanola Gire Loraldia festivaleko zuzendari artistikoa izango dugu gurekin. Baungi etorri guztiak. Ba, Baionan geratuko gara orain, Baionan Jankontro Zirledok festivalaren amairugarren edizioa abiatu baita gaur, eta martxoaren amaika bitarte izango baitugu ez da. Zinema hausarta erakusteko, fikzioz eta sorkuntza dokumentalez osaturiko egitarau bat eskaintzen digute aurten, eta aurre estrenaldiak edo eta ez izango dira aurtengo edizioan ere. Suin garazten gaituen zinema hori eh, digute hurbilduko aurten, eta honen inguruko setasunak bilduko ditugu berala e, eh, Anaiz Agirre Olagarairekin, mintzatu baita Marga Fogestie, lankidea eta Anaiz Agirre Olagaraik zera kontatu digu. Amairu garen edizio horrentzat, autatu dugun izena da Fer Swing Espri edo Arimak uh, eh, Swing Garazi. Beraz, eh, proposatuko ditugun filmek gomitatzen gaituzte pixkat amestea eta, eta Arimak arintzea pixka bat. lau filma nagusi, errepetu hein, ikusi ditugu hor felicite, euh, félicité, euh, orpheline, Bai, bai, bai, ebe piskat uh, bizitzari buruz uh, ispilu desberdinak dira. Ba, Zuager adibidez Pariseko inguruan uh, parlio delakoetan bizi diren uh, nera behiri buruzko filma da. Ez, zo izkoa da, ez dugu beti uh, para da, ala, hango gaztean ikuspundua ezagutza, gainera filmak uh, filma aski originala da, ez da dokumentala da, baina baita ere uh, bidai bat bezala piskat maiten gaitu gazte horien bizitzan. Um, Parri pienu ere, bai, uh, filma pixkat uh, kolorez betea, uh, dantzan eta irriz, eta Justu uh, ere eh, Euskal Zinema zire gaualdi bat eginen baita, eh, ostegun gauean, eta nik zuzkaten gehiago Bai, ortero bezala, sur surledok uh, karietara. Euskal Zinemari buruz gaualdi bat izanen dugu uh, martxoaren bederatzean, ostegunarekin. Uh, Arratxaldeko seiak terditan hasiko da, Sagardoari buruzko film dokumental batekin, Sagardoa bide gile uh, zuzendaria eta, eta ekoizlea hor izanen dira eh, filma orkesteko eta batez ere emanaldi hori sehaskarekin batera eh, proposatzen dugu. Uh, ala, dakizuen bezala sehaskak uh, kampaina bat e, abiatu duelako e, liceo berria finantzatzeko eh, sagar e, ondoak erostea proposatzen du, beraz sagar doari buruzko film hori sehaskarekin batera egingo dugu e, ondotik izanen dugu proposamen aski be, interesgarria eta zinez Eh, nik filma ez dut ikusi, baina presatua naiz ikustea, da zine bat, Zipo Fantasma du izena, eta uh, be, zine baten eh, prinsipioa da musika zuzenean izaitea, eta filma da pixkat film esperimentala, oren uh, batekoa, eta um, bat da, badira Archibozko irudiak, badira Uh, eta, eta uh, film ezagun batzuen uh, zati batzuk ere hartuak izan dira, eh, adibidez uh, nosferatu. Beraz, uh, bai, film hori Koldo Almandozek zuzen dudu, eta Koldo Almandoz ezagutzen, asigira ezagutzen uh, labur esker, uh, urtero bada labur metraie selekzio bat, uh, bat, kimuak, delakoa eta horre izanen ditugu bost labur metraik imoak katalogotik uh, eh, autatuak. Um, uh, eh, ala, laru, ostiralean eta larun batean. Bana izagirre jolagarairen adirazuen hauekin geratzen gara, eta oro aurtengo edizioan, amabos bat luze metrai eskeniko dira, eta aurkeztuko dira. Eta gaur batez ere, besteak beste felizite izeneko lana ikusia. izango duzu azken Berlineko zinemaldiko zilarrezko hartza eta epaimaiaren ikurraren irabazle izan zen filma, eta honen zuzendaria gainera izango dugu baiona aldean. Alen gomi, bere lana defendatuko baitu, ba Ba, gaurko aurre estrinalian. Iuntzeko behatzietatik goiti izanen da itzordu Atalant aretoan. Eta Euskal eh, Zinemak ere leku izango duenez, zentzun duzue anaiz, eh, ba, biharko egunera begira, izango diren itzorduak aipatzen ez da. Esagardo bide egile izeneko dokumentala ikusial izango duzue, eta zine kontzertua ere izango duzue, sipo fantasma eh, lanarekin. Basipo fantasma filmari buruz e, justuki, e, Koldal Mandoz e, eh, egilarekin e, eh, mintzatzeko aukera izan dugu, eta bere erranak gogora, ekarriko ditugu. Berauk erran baitigu. Gu pelikularekin nahi izan duguna da, bueno, ba, historia bat, edo historia batzuk iradoki, eta pixka bat ikuslaren parte hartzeak ere ba, garrantzia izan dezan pelikulan. Orban pelikula zentzu horretan, hasera batetan izan bertzuen e, kruzeron inguruko pelikula bat, ba, oso dokumentala, baina behin kruzeroan geudela eta burura etorri zitzaigunean, ez, e, ideia, e, pentsatzen, bueno, ba, barku fantasma batean gaude, ez, edo barku honek, ba, itsasontzi fantasma bat dirudi, hortik aurrera ja, ba, pelikulak edo, edo, pelikula barku honek, ba, norabide aldatu eta nora ezean abiatu zen, ez, orduan, zentzu horretan oso interesgarria eta oso entretenigarria izan da pelikula egitea, ze, ez zeukan aurretik gidoi, gidoi itxi bat, ez? Ba, egin ala, gauza berriak jondira sortzen, deskubrimendu berriak egin ditugu, eta orduan, zakin, nolabait, portu batetik bestera joan gara, ba, hori ez, ba, mapa ez ezagun baten barnean, hori ba, nabigatzen nolabait esatarren. Orduan, bueno, e, pelikulak azkenean badauk hildo bat, kontatzen du historia bat, hor badago Florence Balcomen figura, ez, Bram Stokerren emaztea zenak, eta horrek pixkat arilkatzen ditu ba, atal berdinak edo pelikula kontatzen dituen ba, gauzen. Ba, Euskal, zinemari dagokionez beraz, bihar izango duzue itzordu e, atalante zinema aretoan, atxaldeko seiterdietatik aurrera, eta martxoaren amarruntan ere ostiralarekin atalantaretoan, ba, hainbat e, labur metrai eskeniko dituzte, Euskarazko labur metraiak. Basetasun gehiago nahi badituzue, jankontro zurledok eh, festivalaren inguruko argibiden nukaiteko, Atalante Zinema Gelako webgunera jo dezakezue. Ubebikoitza, irualdiz.atalantmarratxoazinema.org webgunera hain zuzen. tur Alea Ba bestelako hitzordu batean eh, interesatuko gara orain eta aipatuko dugu atzo martxoaren 7 eh, abiatu zela e, Loraldia Festivala Bilbon. Apirilaren zortzia, bitarte hitzordu ezberdinak proposatuko dizkigute Bilbo aldean, eta erranen dugu festivalak urteekin ba, indarra aurtu duela. Loraldia elkartea, Euskarazko kultura sustatzeko eta sektore honetan lanean diardutenen arteko elkarlana sustatzeko sortu zen, eta Loraldia Festivala antolatzen hasiak dira, orten irugarren edizio izango dute, eta honen inguruko basetasun guztiak bilduko ditugu berehala Imanol Agirre, Loraldia Festivaleko zuzendari artistikoa, baitugu telefonaren bestaldean kaixo egunon. Ala Mekarri. Hirugarren urtea du urten beraz. Bai, eh hiru urte eman dugu Loraldia plazaratzen, hiru pauso eman ditugu. Lehenengo biak e, nahiko sanguratsuak izan dira eta nikuz kokatu garela bueno, e, jaialdi referentzial batera, ez, eh, hilabete oso bat, bilboko bihotzean, hogeta mar emanaldi, eunta barro artista profesional estenetatik eh, pasatzen, e, ari gara jaialdi handi bat antolatzen bai. E, Euskal kultura garaikidea sustengatzeko e, abadiako antxonek sortu zituen lore jokoak jardunaldien e, filosofia berdinarekin hasi zenuten zure zenbidea? Mhm. Bai, guk esaten dugu, e, Antona Badiaren lekukoa eh, hartu nahi genuela, eta, eta ala da, eh, Antona Badia emeretzi garren emendean abian e, jarri zuen elore jokuak eta helburu argi batekin euskal kultura, garaiko euskal kultura, beste kulturen pare jartzea prestigio ematea eta e, eh, nola eh, bere leku eh, ikusgarria e, jartzea, jartzea den ez eta guk elburu berberak ditugu hau da gaurko euskal kultura ikusgarri, ikusgai jarri nahi dugu erreferentzia bat egin nahi dugu e, prestizio eman nahi diogu eta nola baitz ba, Antona Badiak zuen amets bera, ekin eh, lan egiten ari gara. Mhm. Eta urten bereziki, zubiak eraiki nahi dituzu inguruko kulturekin ere? Bai, e, bueno, e, hori euskal kulturaren eta kultur guztien baloretako bat, ez? E, Unibertsuari begira jartzen gara, ez gara bakarri gure zilborari begira e, jartzen, ez? Horregatik bat e, zubi eraiki nahi ditugu, e, deigarri ere bigarriak diren zubiak ere, eta bueno, ba, italiatik eh, Dario Fo eta Frank Rame etorriko dira jaialdira, e, eh, peninsulatik, e, Espainiako peninsulatik, ba, Dalí, e, Buñuel, García Lorca, edo, edo adibidez, New Yorketik e, Siger, e, kantaria, ez? Danak jakina, e, hil ziren e, orain dela ja urte batzuk, e, baina guk bertutzeko ditugu eta euskara mundura ekarriko ditugu, eta nolabait e, euskara jartzen dugu eh unibertsaltasunari begira. Mhm. Mhm. Eta eh, zubiak aipatu ditugula ere, errandu guaztapenean, eh, ba, artiste, artisten artean zubiak ere eraikina izan dituzuela. Ez da, e, zen erreferentzia bilakatu da festivala, justuki artista horiei begira? Bueno, e, guk uste dugu, e, behar bat zegoela, ez? E, Euskal Kultur Profesionalen artean, behar bat premia zegoela, ba, leku bat e, e, profesional moduen tratatuta eta eta komunikazio kanpaina haundi eta ikusgarri batekin antolatuta, ez? Eta premio horri egiten diogu guke erantzuna, ez? Behar genuen e, leku hon bat gure azkenengo produkzioak, gure produkzio propioak, e, gure kalitatea erakusteko, ez? Eta loraldiak hori berau e, eh, eskaintzen da, ez? San bezala, diru erdia hartu dugu, e, eh, amabi estenatoki, amabi areto e, eh, bizitatuko ditugu, edo hartuko dugu e, ba, plaza, eta, eta bueno, dana modu oso profesionalean, eta benetan ere baldintza e, baldintza ederrean adituko dira gure profesionalak, ez? Eta, bueno, ba, horrek ezkiten du laldia festivalak, ez? leku apropos bat, eta e, eh, balintza guztiekin, ba, gure kultura behar bezala, e, ikusgarri izateko. Mhm. Zuek esaten duzen bezala kultur emozioz betetako goita behatzi egun, ez? Proposatzen dituzue Bilboaldean, atzo abiatu zen, eta erranen, errandiguzu goita mar bat ikuskizun, eskeniko direla e, aste hauetan, egun da berro mar artisten parte hartzarekin, zer azpimarratuko zenuke, aurtengo edizioan zer ikusiko dugu? Bai, emozio festa, ez da ditu diogu, e, aurtengo jaialdiari ez, azken batean kulturarekin beste ez dugu egiten ez, emozionatzea, edo behintzat hori da bilatzen duguna, emozio hori ez, eta maite emozio izango dira txotik e, apilaren e, sortzik arte, eta erreza zerbait nabarmentzea ez, guri guztetu zegu ba, ba, e, bi, bi ikuskizun, non arrisko handi hartu dugu, azken batean, e, loraldiak berak e, bultzatutako bi ekoizpen dira, e, deitzen da, e, arte eztenikoetan proposatu dugun proposamen artistiko ausarka eta deigarria, lau estriptiz dira, lau zuzendari, e, Mireia Gabilondo, Garbi Fernando Bernuez eta, eta Jokin Oregi, e, laurek e, e be, lau begirada ez zeiniko dute dinustia diburuz, eta nik uste gauza berritzai eta bezberdin izango da, martxoaren hogeta lauan eta hogeta bostean, harriagan bertan estrenatuko da. Eta jarraian, a, e, martxoaren hogeta zeian, e, pit ziger gogoan, eutxiko diogu pit izeneko e, kontzertua egingo dugu, loutopet, lutopet e, eh, taldearekin eta hainbat gonbidaturekin, ez? Eniauten horrieta, Jora renteria, izaro, Angel Dualde, Joseba Irazoki, horiek danek hartuko dute e, eh, Pitziger e, eh, Ipar Amerikako folk kantari haundia, e, haundi horren kantak, moldatuko dituzte Euskarara, e, hain zuzen ere arkaizkan okerin ditu itzulpenak, eta sekulako kontzertu izango da, ez? Bruce Springsteenek egin zion pintzirerri sekulako jira eta sekulako diska, guk ere diska txiki bat eta kontzertu handi bat ezkeniko diogu nola ez, Euskaldunok, e, eh, nirez bera hundia izan dugu beti pintzirerren e, eh, kantekin, ez? Mhm. Beraz, bi horiek dira gure produziorik agian hundienak, baina horiekin batera badoz ikuskizun txikiagoak, e, eh, xamuragoak, politxak, edarrak, e, eh, eta benetan ere guztietan emozio, emozio asko plazaratuko dira. Ba, Imanola Gerre Loraldia Festivaleko zuzendari artistikoarekin ari gara mintzatzen, errandi guzu, eh? Hortengo argazki bat, eh, ba, egin diguzu orain dela gutxi, orain txebertan. Baina, banuke kuriosidade bat ere, ez dakit programazioa atontzea edo osatzea zaia izango zaizu, ez dakit ze irizpide segitzen dituzen, eta <laughs> eh, iparraldeari begira ere eh, izaten zarete bereziki? Ba, hai, iparraldeari begira, jarri gara irudizio hauetan, agian aurtengoan iparraldeko lagina txikiagoa da, baina horrekoetan eh, lagina hundia edo gombidatu asko izan dugu, ez? E, iparraldea jakina eh, oso e, kulturen e, mankorra da, e, kalia da hundikoa, laguna hondian ditugu, eta eta izango dira, eta pasako dira hemen dikez, pasadila batzuk eta pasako dira e, asko eta gehienak ez. Eta e, eta esan bezala, eh, ez, ez, eh, zuk esan duzu zai izan daitekela e, programazio bat osatzea ez. E, oran berritzailea, garaikidea, berria, e, pixarate, bueno, e, zabela edo, edo bihotza askintzen duena ez. Bai, ez da zaila, e, nik utzut, e, eh, guk uste dugu, dela, gaur egungo eh, kultur e, jarioak, kultur sorkuntza, dira da, oso emankorra da, gauzasko dago, nik utzut, gure haulezia dago, eskutuan dago zela, eta lore ederrak daude, bakarrik e, guk erakutsi garritu leku apropos batean. Horretarako sortu zen loraldia, ez? Lore ederroiek, bai iparraldea, bai e, egoaldea, bai mendebaldekoak, bai ekialdekoak e, eta zaratzeko eta eder jartzeko. Horretarako ari gara gaur eta egun e, goiz eta egun lanean. Bai, jende asko ibiliko zarete ez, e, lanean buru belarri pentsatzen dut. Bueno, e, talde txikia da loraldi Elkartea, baina, bueno, e, zute apal eta xamur edo goxo egiten dugulan, eta, bueno, hor dago emaitza, ez? Ez, ez, ez, ez dago hau azpeditura hundi bat, baina, eh, E, bueno, bihotz handiak ditu <laughs> eta horretan oinarritzen gara batez ere lanean. Ba, osongi, e, eh, geratzen gara, lore ederre zinguraturik izango zarete aste hauetan Bilboaldean eta gomita zabalduko hemendik ere bertaratzeko eta informazio praktiko gisa esango dugu, ba, setasun guzti guztiak e, jarri dituzuela zu webgunean, ez? Webgune bat preseski baituzue, e, festivalaren zehatz zehatzmehatz zein den ere erakusteko. Bai, loraldia.eu zen, eh, izango dituzue jaialdiaren programaren berri, eta baita ere, sarrerak erozeko eh, bidea, ez? Horrez gain, eh, zabaldu dugu jaialdiaren lagunak izateko komunitatea, eta hor lorazain, e, lorazain izan zeitezke, eta lorazaina e, lorazain egiten baldin bazara, ordun bueno, ba, informazio zehatzagoa, abantaiak sarrerak erostean, eta bueno, hainbat, eh, hainbat eh, profitatuko zara hainbat gauzez, ez? Beraz, eh, eh hor dago, eh, interneten loraldia.eusen. Ba, interneteko egun honekin geratzen gara, Manola gere esker mila, gure dei izana. Bai, zuei ere, mi esker eta, eta beti arte. Eta zuei entzule ere bihar arte esaten dizuet hemen enburatzen baitugu gure gaurko saioa. Bihar arte izan ongea jo.